Laganini, Bauštelica. punom parom nastavljamo i ove srijede u emisiji Laganini Bauštelica. Danas su nam u gostima Ivana Blašković i Teja Jermaniš. Dobro večer, cure. Ćao, dobro večer. Evo za početak e, da vas pitam kako ste. I vas itko pita danas kako ste? Pa zapravo ne. Da, mislim da ne. <laughs> Dosta, Kada dosta pocijenjeno pitanje moram pričati. Kada si neko pita zadnji put kako ste? Pa dobro, recimo možda jučer, prekjučer. Ali mislim da danas baš ne. Ok, ajde barem nešto ti, <laughs> ti da, te isto tako nešto. Čekila sam neki bolji odgovor, kao već mjesec dana, ali dobro, nema veze. <laughs> Kako ste, ste dobro? <clears throat> Jesmo, jesmo, da, da, da, evo puno para. <laughs> Ivana. <laughs> Evo Ivana je odlično. Da, e, nikad bolje. Evo cure, e, reći ćemo našim slušateljima razlog vašeg dolaska u Laganini Bauštelicu. E, radi se, vi ste pokretačica, osnivačice projekta Misliš da znaš misliti. E pa, ajmo za početak, o čemu je uopće riječ o projektu? Pa riječ je zapravo o radionicama kritičkog mišljenja koje se provode u srednjim školama u Rijeci i okolici. To je nekakva generalna ideja, a onda smo mi u to kritičko mišljenje, u tu priču uveli malo nešto i logike i debatu, jer se Teja i ja bavimo smo se debatom, a Teja je još uvijek u tome kao sudac debatni. Mm. Da, zapravo nekako smo raz, razgovarala jedna i druga o potrebi tog kritičkog mišljenja i nekako nam je logično bilo da pokrenemo taj projekt. I mislim ja sam već dugo razmišljala isto o nečem takvom još prije nego što, smo, što sam s Ivanom počela pričati o tome i dosta nam je pomoglo ne samo znanje recimo iz debate, da ja sam, ja, ja i sudim i to mi je stvarno jedna od strasti, stvarno se bavim ono, od sedmog osnovne s debatom i mislim da je to nešto od velike važnosti jer je debata trenutno nešto i jedina stvar u srednjoj i osnovnim školama koja potiče takav način kritičkog razmišljanja s time da je svejedno jako malo podcijenjeno, tako mm ljudi praktički ne znaju šta je to. Da, kako biste vi opisali zapravo što je kritičko mišljenje? Pa najjednostavnije rečeno to je prije svega nekakva otvorenost za raspravu, znači sagledavanje e, bilo kakve tvrdnje, donošenje bilo kakvih odluka e, sa e, najvažnije ne samo sa jedne strane nego sa svih strana, znači stavljanje sebe u neke različite pozicije, različite perspektive. I to samo po sama definicija ljudima zvuči već nešto nalik debati i zato zato zapravo ljudi nekako Eh, podcjenjuju to kritičko mišljenje kao da se to koristi možda samo u debati ili na takvim nekim mjestima, no to je zapravo puno šire, znači ljudi to koriste u svakodnevnim odlukama, recimo što ću obuć danas ili što ću pojest. karticu. Da, na šta ću potrošiti zadnjih 20 <laughs> kuna, tako. <laughs> da. Eh, kako je zapravo tekao put eh, prijave projekta? Pa, imali problema, je. je bilo teško, kako je to pa bilo? Pa je, zapravo smo prvi puta iskusili uh, prijavljivanje na natječaj e, ovog studentskog e, zbora sveučilišta u Rijeci i mhm. zapravo meni je bilo prvi put isto da uopće ikakav projekt prijavljujem i bilo je ono dosta veliki izazov jer nismo ni znali ni otprilike kako pisati projekt ja sam tamo pisala <laughs> nekakve, ne znam, vukla nekakve literature, napisala sam, ne znam... Seminar. <laughs> Da, praktički seminar i onda vidim onako, ne 150 riječi, nego 150 znakova. I onda onako, Saž, sažeti. <laughs> da, tako da to je bilo zanimljivo i u tome nam je dosta pomogao eh, moj prijatelj i kolega Marko Babić mhm. eh, u tom dijelu jer on imao iskustva u eh, pisanju projekata dosta. Dakle, Marko je bio isto dio projektnog tima u, u njegovoj pripremi. Da, da, mhm. u toj fazi. Mhm. U ovoj fazi smo te i ja zapravo glavne, ali on je bio u toj fazi prijave. E, koja je ciljena skupina vašeg, rekli ste, srednje škole? primarna skupina? Da, primarna skupina su zapravo prvi i drugi razred jer smo nekako zamišljali e, pošto najčešće mislim u gimnazijama u trećem razredu imaju logiku, u četvrtom mhm. filozofiju što je možda e, obuhvaća taj, to o čemu ćemo pričat, a mislili smo onda prije toga ih uvesti u temu u smislu povezati to sa njihovim svakodnevnim životom. Jer zapravo što se događa kad dobijemo logiku, ona, ona je toliko nama abstraktna da ju ni ne uspijemo nekako povezati sa stvarnim da. svakodnevnim <laughs> životom. To je samo nešto a, ako je A, B, onda je A, C, ono, u tom smislu. I ne samo to, nego zapravo Uh, u srednjoj školi, znači pri kraju treće, četvrti srednje, već postaju punoljetni, što znači da imaju pravo glasanja. S druge strane, biraju si daljnji put, dakle odabir fakulteta. To je sve nešto u čemu kritičko mišljenje jako, jako, služi zapravo. I bitno je da donesu neku ispravnu odluku, a nitko zapravo to nigdje ne spominje da, da uvijek treba sagledavati možda sa više različitih strana nešto. Mhm. E, evo, mi smo sad već dobili puno informacija i novih e, činjenica i podataka. E, predlažem jednu pauzu, jednu glazbenu pauzu. Cure se svi pripremile. Što biste htjeli slušati? Kako možete otići kod DJ-a kad ste vani, tako možete i sad našem pejotu reći. Što bi vas razveselilo? Pa može jedan dobar trash se nam Tuc, <laughs> Uhuh. Evo, peo, čuo si i da se na M i tuc, tuc. Dobro. Se na M. Tuc, tuc, tuc, tuc. tuc, tuc. tuc, tuc. Evo, u Senu M smo se uspjeli, uh, ajmo reći, odmoriti s <laughs> pjesmu Tuc Tuc. E, svi vi koji ste nam se sad pridružili e, u Eteru na valovima Radio Sove, s nama su Ivana Blašković i Teja Jermaniš, studentice psihologije, koje provode, koje su već krenule sa projektom Misliš da znaš misliti. Da se mi vratimo na temu, zapravo kako jedna radionica, danas nam je bila prva radionica, da. Kako je, kako je izgledala ta radionica? Kratko. Pa zapravo e, mi smo to nekako predvidjele da bi e, radile, da, da je projekt nekako u dvije radionice u istom razredu kroz tjedan dana kako bi im to sve nekako više sjelo. I prva radionica se neko, nekako više bazira na tome e, da se osvijeste o kritičkom razmišljanju i onda da to nekako upotrijebe. I to u tome zapravo smo koristile znanja iz naših predmeta iz edukacijske psihologije primarno, način na koji se najbolje kritičko mišljenje može usvojiti. I to je u biti jedan od dosta efikasnih načina da se prvo ono osvijesti, znači da se njima dovoljno je samo doslovno reći što je to kritičko mišljenje i zapravo gdje se ono sve može koristiti kroz neke lagane vježbice i primjere, što ono, može biti dosta interesantno i onda da to probaju nekako upotrijebiti, a to smo zamislili onda glavnu ulogu nekakve debate ili rasprave, gdje oni moraju smisliti dva e, više stajališta e, sa e, vlastitom mišljenje i nekog protiv mišljenja. Znači to onda razvija kritičko mišljenje jer oni otvoreno pristupaju toj nekoj temi, bilo kakvoj, što može slično debatu, ali je malo ipak nekako drugčije mhm. formulirano i na taj način zapravo vježbaju da sebe stavljaju u tuđu perspektivu i da su otvoreni za tu raspravu i što onda se može projecirati na bilo kakve druge teme i to je biti e, teme i odluke u životu što nam je nekakav cilj da im ostanem. Dakle, debata je zapravo ideal, idealan način poticanja kreativ, e, kritičkog mišljenja. Pa jedan od načina sad. Mislite ono. da je u školama to dovoljno zastupljeno? Pa, <laughs> definitivno, ne. <laughs> Mislim iz svog iskustva, pošto sam u debati ono, od šestog, sedmog mhm. osnovne, eh, znam koliko je to dosta podcijenjeno da li ideš recimo na državno ili županijsko iz debate ili iz matematike. Dakle, ne cijeni se isto ako postigneš neki dobar rezultat u debati, dokle recimo natjecanje i recimo i županijsko i državno iz debate jedno od najzahtjevnijih, traje tri dana i stvarno se umoriš ono ko pas. I pripreme su. Pripreme su velike i ne samo to nego to je jako naporno jer svaka debata stvarno traje dugo i ono moraš mozak, sve ono. Na kao moraš koristiti <laughs> ne, mislim, <laughs> da, da, da, vrijeme a, mislim, da, to, to je naporno. Mislim, naravno da su i druga bilo kakva natjecanja naporno, samo mm. kažem u mom slučaju ja sam imala takvo iskustvo da, da su takva neka natjecanja i rad na tome dosta podcijenjeni i niko ne zna zapravo koja je ta važna uloga debate. Ono, to se tamo neki raspravljaju, mhm. nešto, nešto. Mislim, ipak nije samo stvar u tome. Dakle, mm. reputacija debate kao debate nije toliko I, o, da, Iz tog, ono, iz tog nekog mog mjesta i mišljenja. Mislim da jer se tu može jako puno toga napraviti, implementirati i mhm. raditi na tome da je više takvih radionica na bilo kakvoj nastavi. To se u bilo kakvoj temi može napraviti, na bilo kakvom satu. Tako i na matematici. Ste čuli <laughs> profesori matematike, nemojte tlačiti djecu, <laughs> previše zadaća. E, pa tiče... osim ovoga što je rekla e, Teja za zauzimanje tuđe perspektive, mhm. debata također e, jako pomaže u kritičkom slušanju, jer ti moraš u debati jako dobro slušati sve što kaže druga osoba kako bi ju mogao dobro pobiti. A mhm. to je zapravo što je glavni problem našeg društva što općenito se ne, slu, ne slušamo jedni Aktivno slušanje, da i... <laughs> da. <laughs> ovaj... Dobro. Ivana nam je baš danas vesela, mi volimo takve ljude koji nam dođu u <laughs> Jesi htjela još nešto reći vezano za... Pa ne baš. to je to. E, recite mi, zanima me e, kako ste došli do, do škola koje ste kako, kojim putem ste ih kontaktirali? Da li je bilo to lako? Svim putevima. Da, na koji način? Naprimjer, kad, da netko od studenta želi stupiti e, i raditi nekakve projekte sa nekakvim školama, što im, što im savjetujete? Na koji način se javiti? kakvi su odgovori, da li su ažurni i tako dalje? Pa mi smo za početak slali mailove i zvali smo ih, međutim to se nije baš pokazalo kao dobra strategija, mm-hmm. najbolje doći u školu mhm. i onda oni isto vide da si stvarno zainteresiran i motiviran i onda će te neko shvatiti to zbiljnije mhm. jer ovo mailovi pogotovo, mailovi nikako i pozivi ajde još nekako, ali zapravo najbolje doći u školu i čak nekad trebaš i nekoliko puta doći doći u školu da se stvarno dovede to do realizacije. Da, mislim, dobiva, dobivaju i oni sami po sebi puno mailova mhm. i teško je u samom mailu napisati što sve jednim projektom i ti radionicama se želi postići, na koji način je to zamišljeno. A preko telefona isto to nije <laughs> toliko ono dok se neko javi pa to mislim zna bi dosta mukotrpno ali to je tako sa svim novim projektima dok se nešto ne prepozna. Za sada su uglavnom svi zainteresirani koliko škola ste, koliko škola mislite, planirate obavljati radionice u njima? Pa planiramo minimalno pet škola. Mhm. I sada... Na koji način? Samo vas dvije radite radionice ili imate volontere? Pa to nam je zapravo sad i želja ovim putem pozvati volontere jer e, prikupljamo volontere pomalo i zapravo o tome nam i ovisi koliko ćemo škola uspjeti obuhvatiti. Mhm. Naravno nama je u projektu zamišljeno pet škola, ali ako budemo imali dovoljno volontera onda bismo mogli naravno i više. Odlično. A za sad imate koliko volontera prijavljenih i na koji način se zapravo može prijaviti vama? Pa za sada ono Interno recimo imamo sigurno jedno 4-5 volontera, s time da još ta neka naša kampanja promocije toga traje, tako da u narednih nekoliko dana, tjedan dana ćemo vjerojatno imati više i za nekih dva tjedna će se održava, ćemo mi održati edukaciju mhm. sa volonterima i raditi na njima, na na toj prezentaciji, na tom cjelokupnom ono, projektu kako smo mi to zamislili Tako da onda oni mogu samostalno i ići u škole i obavljati eh, ono, radionicu i radionicu, a javit se zapravo može e, uglavnom nama na mail i mi to šeramo ono, po Facebooku, plakate smo lijepili po, uglavnom po filozofskom fakultetu jer nam je to ono, najjednostavnije. Mhm. na koji mail? I Blaskovic, a na vaše... Manki, <laughs> student, uniri, ili je? Da. Da. da. <laughs> E. E. <laughs> ok, dakle, da li imate Facebook stranicu? nismo još toliko napredni. <laughs> Dobro, znači e, gdje mogu vidjeti na, na, na fejsu, na primjer? Gdje mogu pa, ovaj, pa zainteresirani e, studenti vidjeti? Pa planiramo staviti u, različite grupe mhm. studenata i u e, recimo od filozofskog fakulteta i u takve neke veće grupe u zbor. Također planiramo kontaktirati isto neke, da, od zbora da šera i tako nekako je veće udruge koje više ljudi prati preko kojih mogu vidjeti. Kažem, to je još sve nekako u realizaciji, pošto i sama edukacija bi bila tek za nekih uh, dva tjedna. Mhm. Stoga sad ono, smo na putu, tako da ono, stay I naravno, tuned. na Facebooku Radio Sove, mi ćemo isto e, eh, <laughs> Hvala. Vaš poziv eh, znači, volonterima. Evo, za kraj, vaši daljni koraci, imate li šta u planu ili ste sad cure od trenutka? Pa zapravo, mislim, ne znam, meni je kad sam krenula ovaj projekt, već sam imala neku viziju, pošto je to nešto što mi uvijek onako bilo tu negdje. Ne znam, ja sam veliki zagovornik kritičkog mišljenja i mislim da se jako malo o tome priča i mislim da bi ovaj projekt mogao doista ono, eh, moglo bi iz toga izaći nešto veće. Za sad ćemo se mi fokusirati ovako ovdje na rijeku i to tražit ćemo volontere i vidjeti što, naravno, planiramo realizirati u idućoj godini i kasnije, naravno, kasnije što bude, bude, ali ono, da, da, što gotovo. <laughs> duže zaživi projekt, to nam je nekakva sad ideja, a onda ćemo vidjeti. S koljena na koljeno želite? Da, da, da. <laughs> Ostaviti nasljeđe. <laughs> Odlično. E, djevojke, hvala vam e, što ste došli u emisiju Laganini Bauštelica. E, samo nastavite sa vašim radom. trebamo takvih e, studenata više na sveučilištu i u Rijeci i u cijeloj Hrvatskoj, tako da želim vam svu sreću u traženju i volontera i u cijelom projektu. Hvala, Hvala puno. Laganini, Bauštelica. You i ovu šihtu ćemo završiti ekspresno kao što smo i započela ako se sjećate. Tako, nakon štemalice, lagrini, bauštelice i djevojaka iz projekta Misliš da znaš misliti, završili smo i ovu šihtu. Mhm. Danas nam je bilo jako dinamično i zanimljivo. Nadam se da ste slušali. Ako <laughs> niste, ako niste jednog dana ćete moći poslušati kad, Otvorimo web stranicu koja nam je u izradi, tako da e, ubrzo ju očekujemo i veselimo se njezinom otvaranju. A tko je večeras bio s vama? To, su bile, to je bio davar Pejić, naš glazbeni urednik i tonski realizator a u studiju Mirela Đafić i Valentina Botica. I ne zaboravite pročitati uputstva u uporabi <laughs> i konzultirati se s liječnikom ili ljekarnikom. <laughs> E, ljudi, želimo vam laku noć, a vi koji ostajete budni, ostanite uz noćnu listu Radio Rijeke. druge da ti